novi ciklus predavanja. Svima, dragi i iskreni Allahov rob, brat Ibrahim Delić, medresa Magla i Liješnica, 2012. Predavač Ibrahim Delić. Ehlen wa sahlen. Sva potjebika. Pa jedan ušao imamu Maliku i pitao ga za prastevat, odnosno za uspinjanje Allaha Đelešanu na arš, pa kaže vjerovanje u to je vađe, kaže, a kaže, onaj način je, kaže, poznat, a kakvoća je nepoznata, kaže, istirajte ovoga novotara koji pita ovim stvarima iz mešći, mešta, jer mi ne znamo kako Allah Đelešanu se spuća. To je svojstveno samo Allahu Đelešanu www.paltalk.com Soba put vjernika Znači on, njemu, on je potpadao pod oba obaveze. On je klanio poštio, tako. Allah nije ga izuzeo kao što drviš izuzima iz svoje šehove. Kad ih dođe neki ne mora više ni klanjati su. Ili kao što uzdižu šije svoje 12 imamca i šarije pa kažu da oni neuzubila imaju znanje kao Allah neuzubila da su oni znak poslanika. Znači on je Allahov rob, nema svojstva božanstva. Novi ciklus predavanja brat Ibrahim Delić, medresa Magla i Liješnica, 2012. Istinski nasljednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. www.paltalk.com Soba put vjernika. salatu wassalamu ala man la nabija ba'd, amma ba'd, amo drugi čas, svjedočenje da je Muhammed sallallahu alaihi wassalam Boži rob, njegov poslanik, da je Muhammed sallallahu alaihi wassalam Boži rob, njegov poslanik, vidite, vidite, kako ide drugi dio šehareta. Prvi dio je šedre da ilaha ilallahu, da svjedoči da nema istinsko božanstvo osim Allaha Đelešanohu, u njemu znači u tom prvom dijelu šehade, ta da smo rekli ima nefi i izba. Šta to znači? To znači negiranje svih božanstava, a prihvatanje, to je šedu ila ilahe, ovo je nema istinskog božanstva, a onda ilallah, osim Allaha, izdvajanje Allaha tevi, izdvajanje samo Allaha Đelešanohu kao istinsko božanstvo, znači to je nefi izba. Znači, to su dva dijela u prvom dijelu. U drugom dijelu je isto dva dijela. Još jedu ena Muhammeden Abduhu ve Resuluhu. Znači, ja svjedočim da je Muhammed sa osnovom Boži rob, da nije Bog. Kao što su kršćani uzeli Isu, ali se za Boga, a židovi u Zeira, pisuju Allahu Đelešanu u druga neki mušici kamenju, neki vatri, neki životinjama, Indi tam kravama, krava pripisuju Allahu džalal kao druga. Tamo neki u Indiji imaju 360 bogova. Ja bi što su imali prije osvojenja Mekke. Znači, lešedu enda Muhammeden abduhu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je samo Allahu rob. A odlikovanje ve Rasul, Abduhu ve Rasula, a Znači nije, ima jedan stepen ispred ljudi zato što mi je došla po njemu posla, poslanica. poslanica. Zato poslanik sallallahu alihi wa sallam kaže u hadisu od Omara radijallahu anu, Allah ibn Omara, nemojte pretjerivati uz, u vezi mene. Rešte samo Allahu rob i njegov posla, poslanik. Znači, nemojte me uzdizati kao što su Beni Israil uzdizali svi iza sina Merjemena na mjesto božanstva, već reste Allahov rob i njegov posla, poslani kada izbilježi Buhari. Kaže Allah Đelešanuhu, Leka džaekum resulu min enfusikum azizun alejhima, anitum harisun alejkum bil mu'minina ra'ufur rahim. Došao vam je, poslanik, zare, došao vam je, poslanik, zarez, jedan od vas, zarez, jedan od vas, znači poslanik je od ljudi, ni od meleka, ni od džina, nije žena, muško, ne može biti poslanik žena, muško. Oni koji smatraju Marijemu da je bila poslanik, znači to je laž, sa žensko nikad nije bilo poslanik. Znači, došlo vam je jedan resulu min fusikum, jedan od vas, teško mu je što će se na muke udarati, zarez, na ilađi. Jedva čeka da pravim putem pođete. Jedva čeka da pravim putem pođete. Zarez. Bil mu'minine raufur rahim, a prema vjernicima je blag i milosti. 128. sura Teuba. Je blag i milost. 128. sura Teuba. Vidim šta ovde vadimo iz ovog ajta. Prvo, da poslanik sa osam nije nad neko nadnaravno biće, osim što mu je data poslanica, da je on jedan od ljudi, to jeste od krvi i me, mesa. Beša, druga stvar, teško mu je što će vjernici na muke na ilaz. Jedva čeka da, znači oni koji spojuje, a jedva čeka one koji ne vjeruju da pravi putem krenu. A prema vjernicima je blag i milostiv. Znači, poslanik je se brinuo za umet pa čak i za nevjernike, a prema vjernicima znači je blag i možda znači vjernik prema vjerniku treba biti blag i milostiva koji je slebenik Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme. Drugi ajet Wallahu ja'lamu inneke le rasuluh Allah zna da si ti zarez, zaista pa zarez njegov poslanik. S kome je poslanik sada posla? Činima i ljub. Sastavni dijelovi svjedočenja ovog šehade pod naslov. Sastavni dio svjedočenja ovog šehade jeste znavanje da je on Boži poslanik. Jer je to potvrdio Allah Đelešanu u Duri Fet 28. maj. Allah Đelešanu da je on samo poslanik. Da je on poslanik. Šta je rekao Allah Đelešanu? Muhammedu Resulullah. Muhammed je Allahov posla... poslanik. 29. sura Fet. Drugo, da je on samo, da je on Allahov rob, da nema svojstva božanstva, da je on Allahov rob, da on nema svojstva božanstva, kao i ostali poslani, da je on Allahov rob. Znači, on, njemu, on je potpadao pod oba obaveze. On je klanio postio, tako. Allah nije ga izuzeo, kao što drviš izuzima iz svoje šehove. Kad im dođe jeki, ne mora više ni klanjati su. Ili kao što uzižu šije svoje 12 imamca i šarije, pa kažu da oni neuzubila imaju znanje kao Allah, neuzubila da su oni za poslanika. Znači on je Allahu rob, nema svojstva božanstva. Dokaz za ovo je reči Allaha Đelešanu mnogim ajitima. Šta kaže Allah Đelešanu na početku sure Kjeh? Elhamdulillah illazi enzale ala abdihi kitabe volem je džalođa. Hvala onom koji je svome robu objavio knjigu. Dalje Allah Đelešanu kaže u suri Furkan prvo vajtu tebare kellezi nezme Furkan ala abdihi lijekune li alemi nazira. Slavljen je onaj koji je svome robu objavio šta Furkan koji rastavlja istu neistine da bi ljudima bio nezira opome opomena dalje Allah Đelešanu kaže وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا pište ovo a kada je Allahov rob ustao a kada je Allahov rob ustao da mu se pomoli pa zare oni su se u gomilama oko njega tiskati stali. Oni su se u gomilama oko njega tiskati stali. Jaj, sura beti, jaj, sura 12. Sada napravimo rezime. Znači, Muhammed sallallahu piše, Muhammed sallallahu je poslanik koji se ne utjeruje u laž, rob koji se ne obožava. Muhammed sallallahu je Allahu poslanik koji se ne utjeruje u laž, to što je znači sa istinom, nije mogu pogriješka u pitanju ibade, se znači, ne utjeruje u laž, ali isto tako i Allahov rob koji se ne obožava. Treći, vjerovanje u ono u čemu nas je obavijestio, vjerovanje u ono u čemu nas je obavijestio, četvrtu, pokoravanje onome što nam je naredio, znači da sve od Kur'ana i sunneta, kao dva prva izvora šarijata, Kur'an i sunnet, to je zakonodavstvo u šarijatu, sve što je došlo, da u to vjerujemo i da to prihvatimo. Znači, pokoravanje ono što vam je naredio. Petu, ne prilaženje onome što nam je zabranio i upozorio nas na njega. Prilaženje onome što nam je zabranio i upozorio nas na njega. Šesto, vas dvojica. Čeli god, približavanje onome što nam je zabranio i upozorio na tu, na njega. Šesto, neobožavanje Allaha Zare, Hanu Teala, pa Zare, neobožavanje Allaha Đelešanu, Hanu ta'ala, osim onako kako je to on činio, kako nam je naredio. Znači, nema uvođenja novotarija u vjeru. Ono što nije došlo u sunnetu, osim onako kako radi, kako nam je on naredio. Zato je, šta je, kakva je definicija novotarije? Var koja je uvedena u vjeru, a nema u nju, nema u njoj tvorišta, znači kontra je Kur'ana i sunneta. Pa kada je poslanicu Hladišu dajši na nam dvješi Buharija, a i muslim dodaje sličnu verziju, kaže men ahte se fi na hadha ma lejsa minu fe huare men amile amelen vejkale jemra fe huare ko bude uveo našu vjeru ono što nije od nje ono se odbija ko bude uradio u muslimoj kaže ko bude uradio nešto u ovo vjeri što nije od nje ono mu se odbija odbija kako vidi subhanak illahume bihamdik ašedu ila ilah illa en estafiriku je tubu ili znači sada se odmorte i imate onda do do Ne. Imate onda do, 12 sati, odnosno 10 do 12 prije abdesta, da uči. Znate šta je? Vir, vir je znači jedan dio koji uzdeš iz Kur'ana, ili zikra, ili hadisa, uči iz Korana. Znači svaki odlaz po 10 stranica... Novi ciklus predavanja. Brat Ibrahim Delić. Medresa Magla i Liješnica 2012. O, dobri Božnjak, probudite se! Put vjernika je za razumom obdarene Portal na kojem govore samo iskreni Allahovi robovi Oni koji su magistri i doktori u dijelima A ne samo na papiru ببالي طيف آلام مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تناما حول قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى فعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأماني لمدى زاه منير هزتني نسمات الليالي تتراءى ببالي طيف آلام من مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير يا أنسي هي نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريض أبكتني, أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام آه. قيد وأسير عيناها نسفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح سألاها عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها فأجاب للقدير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي كيف آلام مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تناما حول قيد وأسير من قلبي يا حبيبة قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجيب من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روحي الكثير هزتني نسمات الليالي فترى ببالي طفالى من مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول آه. قيد وأسير آه. هزتني آه. للسماء poglavlje iman. Iman u jezičko, jezičkom značenju znači potvrđivanje ili svjedočenje. Iman u jezičkom značenju, jezičkom značenju je potvrđivanje i svjedočenje. svjedočenje. Značenje imana kod ehli sunneta vel džemata. Zašto ovdje govorimo ehli sunneta vel džemata? Zato što se neke sekte razišle po pitanju značenja imana sa ehli sunnata wal džemata. Značenje znači imana kod ehli sunnata wal džemata je ubjeđenje srcem. Po dva, govor jezikom. Jedan je ubjeđenje srcem. Po dva, govor jezikom. Po tri, rad organima. Povećava se pokornjošću, a smanjuje griješenjem. Zašto smo ovo naveli? Zato što neke sekte smatraju da djela ne ulaze u iman. Neki čak od njega da je dovoljno vjerovat samo srcem onda bi Ibli Islane Tullahi Alehi bio, znači, vjernik. Jer on je priznao srcem i jezikom. Rekao je Allahu Đelešanuhu Rabi Fenzirni ila jomi uvatun. Gospodar, ostaje me da sunnjeg dana. Ili bi, ili Faraon kada je rekao ja vjerujem u Boga Beni Israila, Beni Boga gospodara, znači Harunova i Musaova. Međutim, to im vjerovanje nije ra, ništa koristilo zato što nisu, znači, bili u to ubijeđeni zato što nisu radili po tome. Ako djela ne bi ulazila u iman, zašto je onda Allah subhanahu wa ta'ala objavio Nelazina amanu wa amilu salihat, lehum džennati teži min tahti ehlenhar. I oni koji vjeruju i budu radili dobra djela, njima su džennetske bače ispod koji će rijeke teći kakva bi bila svrha objavljivanja propisa šarijaski kada bi bilo dovoljno biti muslimani da uđe u dženet onaj koji srcem vjeruje jezikom izgovara. Kao što su to ašarije, maturidije, murđije, džemije i ostale efekte koje su prisutne u muslimanskom umetu. Znači ima se čudstvo vjerovanje srcem, kako kaže Hasan al-Basri, nisu iman puste želje, To je ono što srce povjeruje, jezik izgovori i djela potvr, potvrde. I o tome ima puno dokaza u Kur'anu gdje Allah subhanahu wa ta'ala nam govori da su djela sastavni dio imana. Jer po većini uleme onaj koji ne klanja je kafir. Tako? A šta je klanjanje? Klanjanje se manifestuje gdje? Dijelom, razumijete li? Međutim, među lemom postoji razila, ona isto definicije djelo srca, djelo jezika i djela organima, odnosno tijelom. Međutim, povećava se pokornjošću, a smanjuje griješenjem. Međutim, kada kod murđija ili drugi sekti ne ulaze djela u iman, onda u njega znači iman se ne poveća i ne smanjuje. Međutim, Allah Đelešanu je rekao Inama al-mu'minun al-ladine Iza zukir Allah uveđile kolubu Iza tulijet alaihim ajatu zadatum imana wa rabbi mjete vekelun u suri Enfal drugom ajetu Allah Đošanu kaže zaista su pravi vjenici oni koji kada se Allah spomeni srca im zatrpere. A kad se Allahovi ajeti uče iman im se pove, poveća i na gospodara se svoga osnovjaju. Ili kako Allah Đelešanu kaže u suri Fet i u suri Teobe da je Allah Đelešanu donalio ima na njihov ima. Dalje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisima koji su sadni da je se iman da iman postoji, da ima ona, ima 60-70 do ogranaka. veći dio je reći la ilahe ilela, a najmanji dio imana skloniti granu sa, sa puta. Ili Hadidje kaže, poslali sam o sredo hudre men rea aminkum munkjene fe ju gajri ubijedi fe ilene se tija fe ubilisani fe ilene se tija fe bi kalbi ve dalike adaful iman kaže ko vidi loše djelo neka ga uklone rukom ako ne može onda jezik ako ne može onda neka to pređe srca što je najslabiji vid imana što je dokaz znači da se iman može biti najslabiji a i naj, najjači znači i najbolji i ovo je dokaz da se iman poveća i smanjuje sa dobrim djelom djelima. Napišite sada temelji imana. Temelji imana. Iman ima šest temelja. Prvo vjerovanje u Allaha. Amen tu billah. Drugo je melajketi. Vjerovanje u njegove meleke. Treće u ekotubi. Vjerovanje u njegove knjige. Četvrto u resulihi. Vjerovanje u njegove poslanike. Peto u jeumilahir. Vjerovanje u sudnji dan. I šesto, vjerovanje kadri hajrihi ve šerrih, vjerovanje u kadar, dobro i zlo. Evo da Allah subhanahu wa ta'ala, ali je zlo zabranio, a dobro je naredio. Zlo znači prouzrokuju ljudi. Ljudi dan i šesto, vjerovanje u kadar. Vjerovanje u Allaha Đelešanu obuhvata četiri stvari. Vjerovanje u Allahu Đelešanu u postojanje, nemojte pisati. Vjerovanje u Allahu Đelešanu u postojanje. Vjerovanje u Allahu u Vjerovanje u Allahu u vjerovanje u Allahova imena i svojstva. Vjerovanje u meleke obuhvata četiri stvari. Vjerovanje u pošanje meleka. Posebno vjerovanje u meleke čija imena poznajemo. A isto i vjerovanje u meleke čija imena ne poznajemo. Poput imena Džibril, Mikail, Israfil, Kiramen, Kjatjebin, Melekul, Meut i Kiramin, Berere i ostali meleki. Znači to što znamo, ono što ne znamo, Znači, u njiha vjerujemo. Po tri, vjerovanje u ono što smo spoznali od njihovi osobina. Kakve su osobina Meleka? Znači, one su, oni samo rade dobro. Ne odupiru se Allahu Đelešanu. Non stop su jedna ruku, jedna sežde, znači, i badati Allahu Đelešanu i Allah Đelešanu šta im naredi to, znači, to i izvrše. Znači, Meleki kao Meleki su stvorenja koja su stvorena od, od svjetla. Oni ne jedu i ne piju njihova hrana je zikr da li nisu muško ni žen, žensko, ne žene se i ne udaju se. Da li četvrtu vjeru ono što smo spoznali od njihovih dijela, koja izrašavaju pa po naredbi Allaha, da primjer Kira Mekati vi zapisuju dobra i loša djela. Melek Džibile donosio obja, buj kažnjavu narod kada bi Galar Rešano poslao potput lutova naroda. Mikael se brine o obskrbi ljudi, kiši i ostalom. Srafil gleda u, u arš i drži sur kad će puniti, kad će biti sudnji dan, kiramem kati, bin, znači su peleci, pisari i slično. Znači, o to, u to nam je obaveza da vjerujemo. Vjerovanje u knjige također obuhvata četiri stvari. Vjerovanje da su doista objavljene od Allaha Đelešanu. Koje su to knjige? Glavne knjige. Teorad, Inđir, Zebur i Kur'an i Suhufi koji su obdavljeni Ibrahimu i Musa kako Allah Đelešanu kaže i ostalim poslanicima. Vjerovanje znači da su objavljeni od Allaha Đelešanu po dva po, posebno u knjige čija smo imena spomenuli sada. Kada je potvrđivanje tri, potvrđivanje i prihvatanje svega ono što je od knjih došlo s tim knjigama. I četvrto, rad to propisima koji su navedeni, znači koji su naređeni u knjigama izvršavanje ono što je naređeno, a ostane onoga što je zabranjeno. Vjerovanje u poslanike obuhvata isto četiri stvari. Vjerovanje da su njihove, njihove poslanice istina i uzvišeni Allah tako, ka, e, znači vjerovanje da su njihove poslanice koji dolaze od uzvišenog Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Po dva, posebno vjerovanje u svakog poslanika pojedinačno znači, a od njega su pet odabrani koji ulu azmu, a Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed sallallahu alaihi ve selleme. Po tri potvrđivanje i prihvatanje sve, svi vjerovijesnika. Kada bi neko samo po nevjeru, kada bi rekao ja vjerujem u sve poslanike, ali ne vjerujem ja u Adama, bil bio kjafir? Ne. Znači mora vjerovati u sve posla, poslanike. I četvrta stvar, rad po šarijatu s kojim su dolazili, znači, odnosno s kojim je došao poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallame. Vjerovanje u posljednji dan, sunji dan obuhvata tri stvari. Vjerovanje u proživljenje. Znači, vjerujemo da ćemo biti proživljeni 100% znači. Znači, Allah Đelešanu će nas proživiti. Allah Đelešanu prenosi to proživljenje u suri Jasin kada kaže da će reći ljudi kaže ja kaže ja hasleta zapravo kaže kalu ja vejna men ba'tena min merkadina Haza ma'wad ar rahman wa sadaka mursalun. Kaže, teško nama, kaže onaj, ko je, vas, ko je nas ovo proživio, kada doista su poslanici istinu, istinu govorili. I Allah Đelešanuhu, znači ovo je dokada će Allah Đelešanuhu proživiti ljude, ima puno, puno ajeta da, da će biti proživljenje, znači da će Allah Đelešanuhu proživiti ljude. Dalje, vjerujem da e, u obračun i nagradu, znači da će Allah Đelešanuhu kazniti ljude, i nagraditi ljude za njihova dobra ili loša djela i vjerovanje u džennet i vatru. Znači džennet i vatra. Kada u pitanju džennet i vatra znači oni su sad stvoreni. Ojdet li kjaferin, ojdet li mutekin. Znači sad su stvoreni, ne bit će stvoreni, već sad su stvoreni po ehli sunnetu vel, džema, vel džematu. Dalje vjerovanje u Allahu odredbu od, obuhvata četiri stvari. Znači u kader obuhvata četiri stvari. Vjerovanje da uzvišeni Allah poznaje svaku stvar detaljno i općenito. Znači, Allah Đelešanu sve zna. Njegovo znanje nije ograničeno. Znači, Allah Đelešanu sve zna šta je bilo, šta se dešava i šta će biti, znači, do sudnjeg dana i dalje. Druga stvar, vjerujem da je uzvišeni Allah sve to zapisao u Lefi Mahmud. Znači, Lefi Mahmud, koja je ploča koja je ploča koja je kod Allaha Đelešanu, sve je zapisano. Allah Đelešanu, kada u Hadisu, Allah Đelešanu, prije nešto je stvorio nebesa i zemlju, naredio je, pre sila godina, naredio je Peru da piše, pa Peru reto šta, šta će pisa, kad je sudbinu svih stvorenja do sunnjega dana, znači to je upisano u Lefi Mahfuz, Naš, naša odredba, onama odredba, koliko ćemo umre, ko, kad ćemo se roditi, koliko ćemo živjeti, kad ćemo umreti, znači to je u Lefi Mahfuz, i sve što će se desiti, kod Allaha Đelešanu zapisano. Treća stvar, vjerujem da se sve što se dešava, ne biva osim s voljom uzvišenog Allaha. Allahova volja, znači treći temelj kadera. Da ne može ništa promaći Allahove volje. Znači, da li se čovjek sam ubio? Ili Allah je Đelešanov mu oduzao duši, bez toga ništa se u životu ne dešaje osim sa Allahom vojom. Vema te una ila in je Allahu rabla. Ništa vi nešte poželjati, a da to Allah subhanahu wa ta'ala ne zna. I dalje, četvrta stvar je da se sve što postoji je, jesu Allahu a stvorenja, da Allah Đelešanov sve stvorio. Znači četvrti, četvrti ruknum kadera, jedan kader jeste da vjerujemo da je Allah Đelešanu sve stvorio, znači njegovo stvaranje. Dalje dokaz za šest temelja, znači imana jesu. Kaže Allah Đelešanu u sura Bekare, lej se bire en tu velu vuduhem kibel el mesokima vel magriju, vola kina bire amene, men amene billahi vel jeumil ahiri, vel melaiketi vel kitabu en nebin. Kare nije često su tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu, često se onome, onome koji vjeruju u Allaha i onaj svijet i u meleke i knjige i u vjerovijesnike. Allah Đelšanu kaže inna kulle, kulle šein haleknaho bi kader. I mi smo, kaže, sve stvorili sa odredbom, kaderom. I između ostalo, postoji mnogi dokaze znači, o, o vjerovanju u, u šest temelja mana, ovo skratu. Dalje, pišite ih ihsan, dobročinstvo. To je svjesnost Allahu je prisutnosti, tajnosti u javnosti. Znači da smo svjesni da Allah Đelešanovu nas vidi i zna šta radimo u javnosti i u tajnosti. Samo je jedan temelj ihsana. To jeste, en ta'bud Allahe ke enneke terahu, fe illem tekum terahu, fe innehu jerahu. Kako je rekao poslanik Sonđe Brilu, odgovorio al-Islamu, u hadisu kojeg Bileži ima muslim od Omara radijallahu anhu, u hadis se zove Džibrilu, u hadis kaže da robiješ Allahu kao da ga vidiš, iako ti njega ne vidiš, Allah Đelešanu tebe vidi. Kada pišete pod naslov podjela ihsana, ihsan se dijeli na dva dijela, dobročinstvo prema stvorenjima, znači prema stvorenjima se ogleda u imetku, u položaju, znanju i tijelu. Drugi je, znači, isan dobročinstvo u činjenju ibadeta stvoritelju, koje ima dva stepena. Znači, isan dobročinstvo u činjenju ibadeta stvoritelju, koje ima dva stepena. To jeste stepen, ubjeđe, stepen ubjeđenja da obožava Allaha kao da ga vi dva stepena o njegovoj prisutnosti. Kada kažemo stepen o njegovoj prisutnosti, to nije kao što sufije vjeruju da Allah našako mjesto. Šta kaže Allah azza ve džel? Musa i Harunu. Izneba ila Fir'auna innehu taga i te Faraonu on se osilio ve kulla lehu kavla lejinen. Lalo je te nekrio jakša reste mu lijepim se mu riječima obrate, ne bilo se popravio, znači, ne bil, znači, povjerovu. Pa kažu gospodaru, on će nas kazniti. Kaže, inni makuma esme uve, makuma esme era, ja sam s vama, ja sve čujem i vidim. Znači, Allah je prisutan sa svojim vlidom, sluhom, znanjem, moćim, a nije sa svojim zatom bićem. Allah Đelešanu je na arsu iznad sedam nebe, nebesa. Ima oni koji, poput Ašarija, Maturidija, koji smatraju nevjednikom oni koji odredi Allah u mjesto. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je rekao Er Rahmanu alal arši stela. Milostivi se nad aršom uzvisio a ne kao što neki kažu iz tebla, to jeste za gospodariju. Kao da je Allah zrašao nekog u arš, kao da Allah nije bio znači, apsolutni vlasnik svega prije toga pa je otimo od nekog građana. A još neki gospodara ima pa se tukli, otimali se oko arša. Međutim, to je zabluda, jer Allah Đelešanu u mnogim ajtima kaže da je on iznad sedam nebesa na i Poslanik sam samo govorio je u dovi kada je rekao ko će ti posvjedočiti, kaže onaj koji je na, na sedam nebesa, na arsu, robinja koja je, koja je u pojao u ocu od hakema, kada je poslanik rekao, pitao je, gdje je Allah Đelšanu, rekla je na nebesima, na arsu na sedam nebesa, ko sam ja, ti si Allahov poslanik, ili gdje Allah Đelšanu govorio, to je kod Allaha Đelšanu napisan u Lezi Mahfud, na arsu i na sedam nebesa, i slični, slični znači, ajde gdje Allah Đelšanu, kada njemu se uzdižu dobra djela, kako kaže šejh Ali ibn Kusemin, kaže priroda čovjeka je da zna prirodno da je Allah na nebesima. Jer kad ga pogodi neka redača, kaže, digne glavu, uzne po iće, o Bože, ili kad dovi, digne gore glanove i dovi, znači Allah uđava, to je dokaz da Allah Đelešanu gore i ovo je jedan, znači ovo su neki dokaz da Allah Đelešanu našu i da seba, sedam nebesa, ali da on sve čuje, vidi i sve zna. Međutim, ono što sufije i derviši danas propagiraju i pogrešno razumiju ajete i hadise, gdje Allah, Allahov poslanik e, govori u hadisu kuci da je Allah Đelšanu rekao da je on sa čovjekom gdje koga spomeni, pa ako spomeni u sebi, on ga spomeni u sebe, on ga spomeni javno, on ga spomeni kod sebe kod Melika, ili gdje kaže bivam njegovim okom, koje, očima koje vidi, ruka koje noga, to je sve dokaz da Allah Đelešanu znači kontroliše njegov vid, njegove ruke, da dajemo sam da vidi hajr i da radi hajr i da korača ka hajru i da jede halal hranu i da je Allah Đelešanu sa svojim vidom i sluhom i znanjem i moćim uz svoje robove, a Allah Đelešanu se spušta dokaz da Allah Žešanu na Dašu za Besa u hadisu je, je kaže od Musa Žešanu se Allah spušta u zadnjoj trećini noći. Ako je svugdje, če, zašto se onda spušta? Znači Allah se spušta iznad Arša u zadnjoj trećini noći na ovo nebo, a to je poznato samo Allahu Žešanu. Pa jedan ušao imamu Maliku i pitao ga za, za spevat, odnosno za uspinjanje Allaha Žešanu na Arš, pa kaže vjerovanje u to je vađe, kaže a kaže, onaj način je, kaže, poznat, a kakvoća je nepoznata, kaže, istirajte ovoga novotara koji pita ovim stvarima iz mešći, meštam, jer mi ne znamo kako Allah Đelešanu se spuća. To je svojstveno samo Allahu Đelešanu. Ajmo dalje. Allah Đelešanu kare, inna Allahe ma'alladzina teqavu alladzina hum muhsinun, u zadnjem majetu sure Nahl, doista je Allah Đelešanu ma'alladzina teqavu sa bogoboljaznim i sa muhsinima, sa onima koji čini dobra djela. Muhsin je insan koji sam čini dobro djelo, a i drugima poma, pomaže. Napiše sad pod naslov veza između islama, imana i ihsana. Kako je veza između ova tri? Kako je veza između ova tri propisa? Napišite prvo, ukoliko spomeneš sve ove tri stvari zajedno, kao u hadisu od Džibrila, onda svaka stvar ima zasebno svoje značenje. Ka, znači, kad se spomenu ove sve tri zajedno u ajatu ili hadisu, svaka stvar ima svoje značenje. Znači, islam je islamski šarti, iman je imanski šarti, a islam je dobročinstvo, kao što smo rekli, spomeniš tri stvari zajedno, svaka ima, znači, kada dođe u ajtu, i u hadisu, sve te stvari zajedno, ona ima svaka posebno svoje značaj. ako spomene se posebno u ajtu, sam se spomene islam, ina dina, inda lah ili islam, na primjer, juda ila islam, da podeliš, onda, znači, one nemaju samo onda svoje značenje, obuhvataju, znači širi pojam mogu obuhvata sve tri ove stvari. Na primjer, poda, ako spomeneš samo islam, onda to podrazumijeva ima. Ako spomeneš samo imam, to podrazumijeva i islam. Ako spomeneš samo islam, to podrazumijeva i iman, i islam, i islam. Razumije? Znači čovjek muhsin, on je i musliman i mu, ako spomene mu'min, ne mora znači da je muhsin, ali jeste sigurno musliman, zato što je iman iznad islama, a islam je iznad imana. I ako spomeneš da onaj, isto kada, na, spomenu, primjer, polaže čovjek za bo, vozački, kad kaže da ima D, ne može D položi, položi bez, bez B, C, E, pa D. Razumijete? Znači, tako isto ihsan, ima ispod njega islam. Znači. Ako kaže muhsin je čovjek, znači on ima kod sebe iman i islam. A kaže mu'min je čovjek, ne mora znaš da ima ihsan, ali sigurno je musliman. Ali ako se na jednom mjestu spomene mu'min, to znači da on je musliman i mu'min. Ako se spomene muslim, to znači da može Kosovo imati i iman i islam ili obrata. Ali ako se zajedno spomenu, onda islam je jedno, iman je drugo, a islam je tre. Što kad ja tebi kažem, ti si najbolji vjernik. Znači ti si mu'min i musliman i muslim. Razumijem? Napišite naslov, badet. I badet, badet je poniznost, skrušenost. Šejh u Islam ibn Taymije definisao ovako ibadet. To je najbolja definicija. Ibadet je sve što Allah Đelešanu voli od dijela javni i tajni. Od dijela javni i tajni. Znači sve što Allah Đelešanu voli, da li to bilo javno i tajno, to je ibadet. I on ima tri temelja. Ibadet ima tri temelja. Ljubav, strah, nada. Pod jedan ljubav, od dva strah, i po tri nada. Znači obožavamo Allaha Đelešanu iz ljubavi, straha i nade. Pisali, da bi djelo prilo, da bi ibadat bio primljen, potrebna su dva uslova. Mi imali dva uslova. Kako je rekao Fudaj Libni i ja, tište. Rekao je Fudaj Libni i ja. Znate ko je Fudaj Libni i ja? Bio je imao dva harama. Nemo je onaj Abdullah ibn Mubarak am pisanu ilahi ja abidu haram kadem vam vrstem. Daj libni i jad je rekao, da bi ibadet bio primljen, potreba su dva šata. Prvi je iskrenost, prvi je iskrenost. Allah Đelešanu kaže, vema umiru ila li ja'budu Allahe muhlesina lehudine hunefa, turi bejne peto majetu, a naređeno im je da samo Allahu ibadet čine da mu iskreno kao pravi vjernici ispovjedaju vjeru. E to je čvrsta vjera kaže Allah Đelešanu, znali kad idu kaj? Ba, leđenje Kur'ana i sunne, sunneta. Allah Đelešanu kaže, ve ti, u suni Muhammed, ve ti, Allahe var Rasule, vela tuktu amalikum. Pokoravajte se Allahu i poslaniku i nenište dijela svoja. U hadisu od Ajši radijallahu anha, koji je mutafekun alejhi sa različitim verzijama, nasovima, tekstovima, kaže, men ahtefe fi emrna haza amalej se minu feure ko u našu vjeru uvede ono nešto što nije od nje, ono mu se odbija. Menamil, amen, leš, ali ih emra fehuaret. Ko uradi nešto da je vjere, a nije propisano Kur'anu i sunetom, ono mu se odbija. Kada pište pod naslovčić, dvije su vrste pokoravanja. Pokoravanje po Allahovoj odredbi, kaderom znači. I odnos se odnosi na sva stvorenja. Kaže Allah Đelešanu, Kullu meni, men fi semavati wal ardi illa ati rahmani vud abda. Kada to ta svi će oni, i oni na nebesima i oni na zemlji kao robovi u milostivog tražiti uto, utočiš. Znači, a svi će oni na nebesima i na zemlji kao robovi u milostivog tražiti utočište. Merijem 93. jaj. Drugi dokaz jeste bade tu šarija pokoravanjem po šarijaskoj naredbi. Ova vrsta i ibadeta odnosi se samo na one koji priz, priznaju Allaha Đelešanu za gospodara i koji slede Kur'an i Sunnet, to je šarijatska odbrana. Wa ibadu rahmani lazina jem suna ala l'abli hevna. Kada robovi milostivog su oni koji po zemlji smireno hodaju. Sura Furqan, 63. ajd. A to se podrazumijeva ovaj drugi ibadet, fa budullahi vala tušku bi še'an suren nisala se gleda. Obožajte Allaha, što ne možete pisati. Obožajte Allaha, što ne pripustite u niko kao druga, ali kada rabu ke la tabdu illa iya huve bil validen sana u suri, suri El Isra, Allah što kaže, Allah kaže kada rabbuk je Allah Đelešanuhu je odredio da se samo njemu robuje da se roditeljima dobročinstvo čini ili Allah Đelešanu kaže u suri el anam kul ta'ala vetu harame rabbukum aleikum Allah tušku bi šejan kaže i dođite da vam kažem šta vam se naređuje da Allahu Đelešanu ne pripisujete niko kao kao druga dova i badet ukoliko se uputi nekome drugom ima Allahu Đelešanu to biva širkom strah od nečeg drugog više od Allaha Đelešanu, isto je širk. Prinošenje žrtve i klanje nekom drugom ima Allaha Đelešanu je širk. Zavjetovat se nekom drugom ima Allahu Đelešanu je širk. Širk. Voljeti nekog drugog više nego Allaha Subhanahu wa ta'ala je širk. Znači, to se odnosi na šarijaski ibadet. Znači, to je samo čovjek izabro da prihvati vjeru i onda o, to je, znači, dužan je da da bude iskren rob Allahu Đelešanu da mu ne pripisuje. Napišite vrste ljubavi. Prvo je čovjek koji voli Allaha Đelešanu. Sve ono što on svevišnji voli. Dokaz za ovo je Ajet Sule od Beka 165. Veledina amana šedu hube lila vjeri još više voli Allah. I ono sve što voli uzvišen Allah. A šir, širk biva kada se voli po dva. A širk biva kada se neko voli mimo Allaha Đelešanu. Ponižava mu se i veliča ga na način kako se Allah Đelešanu veliča i voli. Kaže Allah Đelešanu isto majku, min nasi men tehidu min duni lahi en daden juhibbuhum ke hubila. Ima ljudi koji su kumira prihvatili voli kao što se Allah voli. Wallazina amanu šeddu belila. A vjerić još više voli Allaha. A grijeh u ljubavi, znači samo grijeh, ne bude širk. Jeste poklanjanje ljubavi prema grešnicima i grijesima, novotarijama i zabranjenim stvarima. Znači grijeh je U ljubavi kada čovjek pridaje važnost novotarijama, novotarima, znači i gresima. Dokad za ovu su riječi gdje Allah Đelešanu kaže Inna alladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu Allah sve zna a vi ne znate sura An-Nur 19. ajet. Šta ovaj nam ajet govori? Ovaj nam ajet govori da oni koji vole da vjernicima se nešto desi, a vidite danas kako govori, nek suhap se lebehavije, nek, neki se to dešaje, to su i zaslužili. I onda šire glasine čak o ashabima kao što, što su šije i grešnici koji šire glasne da Ajša radi Allah, ono bludnica da je počinila blud, da je Omer i Ebu da su kjafir ili slično i da vjernik bio o muđahidima poput same Biladina, poput Zevahirija, znači i ostali koji širi o njima glasine i govore o njima svašta, znači onima koji se bore na lahom putu i oni koji pozivaju na lahom put, Allah Đelešanu kaže da njiha čeka teška kazna lehuma azabu na limu fi dunja u lahireti, kaže njiha čeka bolna patna na dunjalku i na hiretu vallahu jalemu entum la talemun. Allah zna, a vi ne znate. Allah zna kakvi su oni, a vi ne znate što su na petrate u te stvari. Četvrta stvar, urođena ljubav. Prema kome je urođena ljubav? Ona je dozvoljena. Sam ne mislim je prelazen, granče da su više volio od Allaha. Ljubav prema roditeljima, ljubav prema ženi, ljubav prema djeci, ljubav prema hrani nekoj, ljubav prema nekoj životinji i ostalo. Znači može biti urođena ljubav, stečena ljubav, ali ona ne prelazi granicu, ne ta šarijat, i šarijatske norme, propise nije onda haram, ali ako, ako ometa šarijatske propise, šta Allah Zlšanu kaže? Kul in kjane aba ukuma, ebna ukuma, vezvadukum, vehvanukum, vezvadukum, aširetukum, vezvadukum, وموالون اكترختموها والتجارة تشرب مساكم تبدون أحب إلى الله ورسوله الجهاد في سبيل فترابسوا حتى يأتي الله بأمر والله لا يهدي القوم الفاسقين ليس أكو سوى موچه واشه سينو واشه براچه واشه جنة واشه porodica واشه i, i me, onaj, kuće u kojima se ugodno osredi metak za koje strahujete da neće prođe imati milijon Allaha i poslanika i borbe na lalu putu pričekati da kada svoju odluku da se Allah za šal neće u put napred put bate. Kaže še u Islame temije, kaže ako ove ljubavi koje su dozvoljne u, u, u osnovi prijeđu u granicu znači šarijata, odnosno dademo im prednost nad Allahom i poslanikom i šarijaskim propisima, onda to biva šir, širkom, zauzimaju mjesto ljubavi, znači u širku ljubavi. Dalje Allah Đelšanu kaže Zuljine lilasi hubu šehavati minar sa'i vel benine vel kanatiru mu kantarati minar zehebi vel fitati vel hajdu mu savuati vel enami vel hat zaliku metau zaliku zalike metau hajati dunja vallahu inda usunad kaže ljudima se čini da je lijepo samo im se to čini da je lijepo ono, ono za čime oni žude žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka usjeve, to su blagodati u životu na ovom svijetu, a najljepše mjesto povratka je u Allaha Đelešanu, sura Al-Imran, 14. aj. Sama, ako ti ja dođem, ćeš da ko jučer, šta brže piše? Jeste završili? Napišite hauf, el hauf, strah. El hauf, strah. Ko, šta je strah? Strah je znači utuđenje koje nast, uh, nastaje nekakvim predrasudama propasti ili šte. Znači kad čovjek se prepane uvijek će me zmija. Bol, smrt, ili ne smije tamo otići, tamo ima velika prodaja, duboka je rijeka, ili slično. Da li je ovo dozvoljen strah? Znači, dozvoljen strah. Idemo sada, znači, vrste straha. Strah koji je veliki šir, strah koji je veliki šir. To jeste skriveni strah, kada se čovjek boji nekog drugog mimo Allaha. Kako tu? Kaže, ne smijem ja prihvatiti vjeru, vidi šta radi Amerika i zao. Uhvatit će me, zatvorit će me, razumijete li? Ne smijem ja klanjati. Viš kakav je zakon komunistički, ateistički, sekularistički, Znači, to je strah koji je pretjeran strah i ako to ne uradiš, znači više se bojiš ta vuta ili ljudi nego ili prijeti mi onaj, ja ne smijem onaj tu i tu obaviti vale, taj da prijeti mi onaj, ne smijem na na džumu, prijeti mi onaj, tako znači to je strah koji znači znači prelazi strah, lazi u šir. Allah Đelešanu je reka za ovu vrstu straha, fela te hafuhum ve hafuni, kaže indama zalikum u šeitanu je hadifu Kada eto to vaš šeitan vas pristalca svojim plaši, felate hafuhu ve hafuni kutune. Nemojte se niha boja, bojite se mene ako ste mu'mini. Pod 75. E, Aj sura, 175. Aj sura Al-Imran. Pod dva, zabranjena vrsta straha. Kada čovjek ne ostavi neku obavezu koju mu Allah Allah šanu dao, kada čovjek ostavi neku obavezu koju mu Allah Allah šanu dao zbog straha od ljubavi, ostavi neku obavezu koju mu Allah Đelešanu naredio, radi, kaže Allah Đelešanu, fela tahšeu, fela tahšeu nase, vahšeuni, fela tahšeu nase, vahšeuni, nemoj se bojati ljudi mene. El Maida 44. aj. Dozvoljeni strah, to je urođeni strah, poput strah od glava, neprijatelja, nepravednog vladara, što to. Allah Đelešanu kaže, fe as, asbeha fil medineti, hajfen je Musa, u gradu osvani prestrašen, čekujući šta će dura El Qasas 18. jak. Četir, pravi ibadet biva samo kad čovjek strahuje samo od Allaha Đelešanu. Biva kada čovjek strahuje samo od Allaha Đelešanu, stojanje pred njim na sudnjem danu. Allah Đelešanu kaže, veli men hafe me kome rabben netan. I onaj koji se bude boja ostajanja pred Allahu Đelešanu, njemu su dva džene. Sura Rahman, 4.6. Pravi ibadet biva u strahu kada čovjek strahuje samo od Allaha Đelešanu, stojanja pred njim Allah Đelšanu kaže, ali men hafe me kame rabbi i džennetani, oni koji se budu stoje, stanja pred Allahom Đelšanu će imati dva. E sada znači, znači postoje osnovi dvije vrste straha. Strah koji stavljaš između sebe i grijeha, to je jedna vrsta. Znači, strah te učini grije radi Allaha azzav. Znači, ti strahuješ da Allaha neće učini grije, to je pravi strah. Drugi je strah koji nije pohvaljen. To jeste da čovjek previše strahuje od Allaha Đelešanu, gubi nadu Allahovu milost. Da ga taj strah propasti. Ka, št, kako ljudi kažu? Ma nema za mene oprosta, ja ću u džehennem i završena tvar. Ja sam kjafiri. Znači, on je izgubio nadu, la taknetu mi rahmetillah. Nemojte gubi nadu Allahovu milost, Allah Đelešanu kaže. Znači, posle svakog grijeha, koji god uradi šalaž o šalaž, kaže jaksunu hunuga džamija, on će grijeh i svakav god uradiš na dunjalu, kako si slovo pokaj šalaž o šalaž, će ti oprostiti. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.poltalk.com Soba put vjernika. Obezidni. naše web stranice www.stazomislama.com i www.spasenaskupina.com Ehlen wa sahlen. možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka, kojima nije stalo do titule, nego samo do islamskog znanja, koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. O maturant, o medresant Şerbesinden Geçen vakit muhtarım Lüftan mütebat Yevbat Yapsin dur Yevka arman ekran Meyusuf mekrinu Hemi yoktu da Şur medresant www.paltalk.com Soba put vijedi Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera www.paltalk.com Soba put vjernika